Surati Qaf imeteremka maka. Mwanzo wake sura hii inasimulia kuthibiti utume wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wanavyokanya makafiri kuja mtume kati yao na kuona muhali kufufuliwa baada ya kushageuka udongo. Na ikaeleza ishara za uumbaji zinazoonyesha dalili ya kwamba Mwenyezi Mungu hashindwi kuwafufua watu baada ya kufa kwao. Na hali yeye ndiye aliyewaumba hapo kwanza na anajua yanayowapitikia katika nafsi zao. Na yeye anavisajili vitendo vyao na maneno yao katika daftari lenye kuhifadhi hata dogo. Na sura imebainisha kwamba majaribio ya makafiri siku ya kiyama kutaka kuukataa ukafiri waliokuwa nao duniani ati kwa kusingizia walikuwa ni wafuasi tu wa mashetani hayatawaletea nafuu yoyote. Kwani mwisho wa mjadala wao ni kutumbukizwa wote katika moto na huku Mwenyezi Mungu anawafadhili waumini kwa kuwapa neema za milele katika pepo. Kisha sura inamalizikia masimulizi yake kwa kumwamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam avumilie maudhi ya makafiri ambao hawakuzingatia yaliyowapata waliokadhibisha katika kaumu zilizokuwa kabla yao na kumwelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam athibiti juu ya ibada ya Mwenyezi Mungu na kutilia mkazo hili jambo la kufufuliwa na kumliwaza mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuwa yeye ni mwenye kuwakumbusha waumini wala si mtawala wa makafiri. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Qa والقرآن المجيد قاف نهاب قرآن تكوف بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب bali wanastaajabu kwamba amewafikia mwonyaji kutoka miongoni mwao na wakasema makafiri hili ni jambo la ajabu aidha mitna wa kunna turaba dhalika raj'un ba'id ati tukifa na tukawa udongo kurejea huko kuko mbali qad alimna ma tanqusu al-ardu minhum وعندنا كتاب حفيظ Hakika sisi tunajua kiasi cha kila kinachopunguzwa na ardhi kutokana nao. Na kwetu kipo kitabu kinachohifadhi yote. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج lakini walikanusha haki ilipowajia kwa hivyo wamo katika mambo ya mkorogo afalam yanzuru ila samai fawqahum kayfa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj ye awaangalii mbingu zilizo juu yao vipi tulivyozijenga na tukazipamba wala hazina nyufa wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli zawjin bahij na ardhi tumeitandaza na tukaiwekea milima na tukaioteshea mimea mizuri ya kila namna. Tabsiratan wa dhikra likulli abdin munib, yawe haya ni kifumbua macho na ukumbusho kwa kila mja mwenye kuelekea. Wanazzalna minas samai maan mubarakan fa anbatna bihi jannatin wa habbal hasid, na tumeteremsha kutoka mbinguni maji yaliyobarikiwa na kwa hayo tukaotesha mabustani na nafaka za kuvunwa. والنخل باسقات لها طلع نضيد na mitende mirefu yenye makole yaliyozaa kwa wingi رزقا للعباد واحيينا به بلده ميتا كذلك الخروج ili iwe ni riski kwa waja wangu na tukaifufua kwa maji nchi iliyokuwa imekufa kama hivyo ndivyo utakavyokuwa ufufuaji. Kadhabat qablahum qaum nuuh wa ashabu rasi wa Thamud, kabla yao walikadhibisha kaumu ya Nuhu na wakaazi wa Rasi na Thamud, wa Adu wa fir'aun wa ikhwan Lut, na Adi na Fir'auni na kaumu ya Lut, wa ashabul aikati wa qaum وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد na wakaazi wa machakani na watu wa Tuba wote hao waliwakanusha mitume kwa hivyo onyo likathibitika juu yao افعينا بالخلق الاول bal hum fi labsin min khalqin jadid, wani tulichoka kwa kuumba mara ya kwanza bali wao wamo katika shaka tu juu ya umbo jipya. Walaqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu ونحن اقرب اليه من حبل الوريد na hakika tumemuumba mtu nasi tunayajua yanayompitikia katika nafsi yake na sisi tuko karibu naye kuliko mshipa wa shingoni mwake اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد wanapopokea wapokeaji wawili wanaokaa kuliani na kushotoni ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid hatamki neno ila karibu yake yupo mwangalizi tayari wajaat sakratul maut bilhaqq ma kunta minhu tahid, na uchungu wa kutoka roho utamjia kwa haki hayo ndiyo uliokuwa ukiyakimbia. wanufikha fi sur dhalika yaumul waid, na litapulizwa baragumu hiyo ndiyo siku ya miadi wajaat kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid na kila nafsi itakuja na pamoja nayo mchungaji na shahidi laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid, kwa hakika ulikuwa umeghafilika na haya, basi leo tumekuondolea pazia lako na kwa hivyo kuona kwako leo ni kukali. Waqala qarinu hadha ma ladayya atid na mwenzake atasema huyu niliye naye mimi kisha tayarishwa alqiya fi jahannam kull kaffarin anid mtupeni katika jahannam kila kafiri mwenye inda manna'il lil khairi mu'tadim akatazaye khairi arukaye mipaka mwenye kutia shaka. Alladhi ja'ala ma'a Allahi ilahan akhar fa alqiyahu fil adhabi shadid, aliyeweka Mungu mwingine pamoja na Mwenyezi Mungu basi mtupeni katika adhabu kali. Qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin كان في ضلال بعيد mwenzake aseme e Mola wetu mlezi sikumpoteza mimi bali yeye mwenyewe alikuwa katika upotovu wa mbali قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد aseme msigombane mbele yangu nilikuleteni mbele onyo langu ma yubaddalu alqawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lilabid mbele yangu haibadilishwi kauli wala mimi si wadhulumu waja wangu yauma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid siku tutapoiambia jahannam je umejaa nayo itasema je una ziada wa uzlifatil jannatu lilmuttaqina ghayra ba'id na pepo italetwa karibu kwa ajili ya wachamgu haitakuwa mbali. Hadha ma tu'aduna likulli awabin hafiz Haya ndiyo mnayoahidiwa kwa kila mwenye kurejea kwa Mwenyezi Mungu na akajilinda. Man khashiya ar-Rahman bil ghaib wa jaa bi qalbin munib. Mwenye kumwogopa mwingi wa rehma alikuwa hammoni na akaja kwa moyo ulioelekea. Udkhuluha bisalam dhalika yaumul khulud Ingieni kwa salama hiyo ndiyo siku daima dawamu lahum ma yashauna fiha waladaina mazid humo watapata kitakacho na kwetu yako ya ziada wa kam ahlakna qablahum قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص na kaumu ngapi tuliziangamiza kabla yao waliokuwa na nguvu zaidi kuliko hawa nao walitangatanga katika nchi nyingi je walipata pa kukimbilia إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. Hakika katika hayo upo ukumbusho kwa mwenye moyo au akatega sikio na yupo anashuhudia walaqad khalaqna as-samawati wal-ardha wama bainahuma fi sittati ayamin wama massana min lughub na bila shaka sisi tumeziumba mbingu na ardhi na vilio baina yao mnamo siku sita na wala hayakutugusa machofu. Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla alghurub ghurub basi vumilia kwa hayo wasemayo na mtakase kwa kumsifu mula wako mlezi kabla ya kuchomoza jua na kabla ya kuchwa. Wa min al layli fasabbihu wa adbara as-sujud sujud na katika usiku pia mtakase na baada ya kusujudu wastami' yawma yunadi almunadi min makanin qarib na sikiliza siku ataponadi mwenye kunadi kutoka pahala karibu yawma yasma'una as-sayhata bilhaqq dhalika yawmul khuruj الخروج siku watakaposikia ukelele wa haki hiyo ndiyo siku ya kufufuka إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير hakika sisi tunahuisha na tunafisha na kwetu sisi ndiyo marejeo يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير siku itapowapasukia ardhi mbio mbio mkusanyiko huo kwetu ni mwepesi نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد Sisi tunajua kabisa wayasemayo wala wewe si mwenye kuwatawalia kwa ujabari. Basi mkumbushe kwa Qur'ani ana iliogopa onyo.